لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد Draga braća, prije svega da vas poznam, znači ovo je stalni ders svake subote, ponavlja se i subotom izakšamo u ovom, znači, vremenu čitamo knjigu koja se zove El Muhtesar al Mufid fi Aqaide Aimet Tauhid. Korisni sažetak u vjerovanju imama Tauhida. Napisao ga Ebu Yusuf Midhet ibn Hasan al Farraj. Knjiga je štampana znači e, u Saudiji i mi smo je do sada čitali, znači već, du, već duži period. Večeras ćemo nastaviti tamo gdje smo prošle subote stali. Prošle subote smo čitali o tome da je najveći fesad na zemlji, da se sudi po nečemu drugom mimo Allahovog zakona, da se sudi i traži sud od nekoga drugog mimo Allaha, i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve Zato je znači odbijanje suđenja prema Kur'anu i sunnetu nepobitni dokaz kufra, nefaka i otpadništva, odmetništva od islama. Ovo da je najveći fesad, znači da se ne sudi i ne traži sud kod Allaha subhanahu njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam, da je to najveći nered. Je svakako proizilazi iz toga što je suđenje ili traženje suda, suda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha alaihi sallam širk. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže za širk, je li tako? Inne širke la zolmun azim. Zaista je širk veliki zolm, velika ogromna nepravda. Vol fitnetu ašeddu min al qatl. A fitna je teža, gora od ubijanja. Fitna od širk. Prije svega širk. Znači je gori od ubijanja. Vol fitna tu akvaru min al -qad. A fitna je veća od, od ubijanja. Prema tom i u duhu tog ajeta, znači je bio prošli put taj naslov koji smo čitali i pod tim naslovom pročitali nekoliko petvi. Uglavnom, svode se na taj zaključak da je to najveći fesad i da je ne samo što je najveći fesad, nego nepovitan dokaz. Nepovitan dokaz kufra i nifaka. Onoga ko odbije da se sudi po Allahove knjizi sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A danas uz Allahovu pomoć ćemo čitati fetve koje govore o sljedećem principu. Da onaj koji izađe iz Allahovog suda, iz okvira Allahovog suda izađe iz onoga što je Allahov sud i okrene se nekom drugom sudu od džahilijetskih sudova i propisa i te druge propise učini zakonom koji će biti ispred šerijata ili će biti znači zajedno sa Allahovim šerijatom kao zakon. Svata, da o, misli se na to da se postavi ustav u koje će biti uz Allahov zakon i Allahov šarijat uvršteni još neki zakon. U tom ustavu sve svejedno će ti drugi zakoni biti preći i stavljeni ispred Allahovog šarijata ili će biti znači samo zajedno stavljeni i uvršteni isto je propisi isti znači to je taj ko tako uradi, kafir je. Obavezna je borba protiv njega dok se ne vrati Allahovom sudu i sudu poslanika sallaha isa. Pa se ne smije suditi ni u čem malom, niti velikom, ni sitnom, ni krupom. Znači, ne smije se suditi mimo Allahovog, Allahovog zakona. I ne smije se vraćati nečemu drugom mimo Allahovog zakona ni u čemu ni u krupnoj, ni u sitnoj stvari, jedno. Niti u mnogo stvari, niti u, u pojedinačnoj jednoj sitnici. Ni u čem se ne smije vraćati ni na, ni na što drugo, osim na Kur'an i na sunet. Zatim kaže, i koja god država, koja god država, krene ovim putem u smislu zanijenjivanja šarijata ili stavljanja u šarijat još neki drugi zakon, postaje džabilijetska, kafirska, nepravedna, fasička država, obaveza je da, da, da se mrzi ta država, mora se mrziti. I mora se neprijateljski prema njoj odnositi. Haram je da se voli ta država i haram je da joj bude čovjek musliman lojalan. Haram. Ne smiju biti lojalan. Ovo su sad, znači, principi pod kojima ćemo čitati za svaki od ovih principa i za svaki od, svaku od ovih stvari fetve. Kaže šeht Salman ibn Abdullah rahmatullahi ta'ala alej prenoseći od Ibn Ketir Ibn Ketir je mufesir koji je jedan od učenika šeha Islama Ibn Temina, tako. I živio je u vremenu slično našem vremenu. Znači, samo u ta dva istorijska perioda omet je iskušan ovim belajom da se ne, su, ne sudi po Allahovom zakonu. Kroz čitavu istoriju ummeta sudilo se po Allahovom zakonu. Samo u dva perioda, u periodu Ibn Temije i njegovih učenika dijelimično i u naše vrijeme totalno, znači ostavljanje Allahovog zakona i šarijeta. Zato je, znači danas potrebno mnogo o tome govoriti, zato što je to goruće pitanje ummeta. I ako neko govori o savremenosti, jel tako, i o, o, o davi koja treba da bude savremena, ja smatram da ni jedna dava koja ne tretira goruće pitanje ummeta nije savremena. O tako? I pogledajte učenjake, njihova vremena i istorijski period u kojem su oni djelovali, svi su se bavili i najviše pisali i najviše davetili baš po pitanjima koja su najviše ticala to njihovo vrijeme i najviše iskušenja za njihovo vrijeme vezana. Pa vrijeme imama Ahmeda rahmetullahi ali najviše vezano za pitnu mu'tazila i veliko pitanje stvorenosti Kur'ana nije stvoren, jeste stvoren pa su imami protekfirli onoga ko kaže da je Allahov govor stvoren. Znači, bilo je aktuelno to pitanje. Pitanja poslije njih, pitanja, e, prva pitanja koja se pojavila, vezana za kader, vezana za Allahova imena, najljepša imena uzvišena svojstva. Znači, svaki period je imao svoje šta, iskušenje i svaki period i svaka generacija imala mesele i pitanja u kojima je zavr, zavrljala i zalutala i skrenula. Pa su učenjaci onda insistirali na tim pitanjima. Tako i danas, a tako je bilo i prije, i zato je Ibn Ketir u svom tepsiru spominje ova pitanja. I spominje ih na ovaj način, za razliku možda od brojnih drugih mufesira koji neće spomenuti ovo pitanje na ovaj način. Zašto? Zato što ih nije tišti, tištilo, vladalo se u njihovo vrijeme po Allahovom zakonu i niko to u njihovo vrijeme nije dovodio u, pi, u pitanje. Međutim, kaže Ibn Ketir, komentarišući ajet efe hukmel džahirijeti jebgun zar oni džahirijetski sud želi za džahirijetsko suđenje oni želi pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala negira onima koji izađu iz njegovog suda koji obuhvata svaki hajr i koji je najpravedniji koji zabranje svako zlo i odne, odmetne se od tog suda koji je, znači, savršen. Savršen Allahov sud, savršeno pravedan i tačan. Zabranjuje svako zlo, postiče na svako dobro, okrene se od njega prema mišljenjima i terminologiji koju su ljudi izmislili. Bez ikakvog obraćanja na Allahov šerijet. Znači, izmislili ljudi neke zakone koji ni, ne, ne crpe, znači ne crpe se iz Allahovog šarijeta. Nema još osnovu Allahovog šarijeta. Kao što su džahili u prvo džahilijetsko vrijeme sudili po svojim, znači, zabludama i neznanju. Kao što tatari sude u svojoj politici koju su naslijedili od Džingis Kana koji im je postavio knjigu, napisao knjigu u koju je skupio brojne zakone, a i islamske zakone. I Allahov šerijat. U tu knjigu je vrstio brojne druge zakone, a i Allahov šerijat. U tom zakonu, znači, je uvrstio i mnoge zakone po pukom svom nahođenju, razmišljanju, ištihadu, tako bez ikakve osnovi vraćanja na bilo šta od, od objave. Pa su njegovi svinovi naslijedili to od njega i to je postao kod njih šerijat koji se slijedio. Mimo Allahove knjige i sunata poslanika Salanis. Pa kaže Ibn Ketir, ko to uradi, on je kafir. Obavezno je da se protiv njega bori sve dok se ne vrati Allahovom sudu i sudu poslanika Salanis. Pa ne smije se suditi ni u čem, ni u malom, ni u velikom, mimo Allahove knjige i Allahov i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako kaže Ibn Ketir za onoga koji je uvrstio veliki broj islamskih propisa u svoj, u svoj zakon. Je tako? A šta bi rekao Ibn Ketir za one koji dođu na skupštinu i predloži samo jedan od propisa šerijeta, je tako? I to od propisa koji nisu ne mogu se uzimati da su od temelja vjere ili nešto od temeljnih stvari u šarijetu, na primjer propisa ženstvo, pa onda ga svi ismiju, pa se mu se li, svi lijepo izrugaju, pa po novinama se izrugaju, pa po televiziji, pa po svemu, a poslije toga kažu, e vidi što je uspje naše davi. E toliko ste uspjeli dali da bi Ibn Ketir pokrenuo vojst protiv vas kad bi imao. Tako? i, za on, i protiv onih koji su daleko više uspjeli od vas. Mislim, daleko više zakona uspjeli uvrstiti u, ali je svaki zakon koji nije Allaho zakon, tagutski zakon. Kaže šejh Salih Kauzan, nakon što <clears throat> je spomenuo ovo prijedno, znači od Ibn Tetira ovaj Eh, iz tefsira i metetira na ajete fe hukmal džahilijeti je bugun, zar džahilijetski sud želi, kaže Šeik Sal Feuzan, slično ovome, znači slično ovome što su Tatari uradili, uzeli neke zakone iz šarijata, neke odavde, neke odavde, slično ovome je što se spominje kod Tatara i što je osuđeno kao kufr od učenjaka koji su to osudili, kao što je Ibn Ketir u Tepsiru, što je osuđeno znači kao kufr i osuđen je ku, na, na kufr da je kafir onaj ko to zamijeni time islamski šerijet je slično tome je danas što se islamski šerijet zamijenjuje e, laicističkim znači sekularističkim zakonima koji su postavljeni u brojnim državama u brojnim državama i oni su osnova propisa zbog koji je odbačen šarijet ili koji je zamijenjen šarijet ovim drugim znači uh, e, sekularističkim zakonima je zamijenjen šarijet osim u nekom, nekim dijelovima gdje su ostali šarijetski propisi koji oni zovu ahval šaksije znači to ahval šaksije otprilike uh, obuhvata porodičnu porodično pravo, ne znam, možda nasljedno pravo i tako. Znači, to su u mnogim državama ostavili da, da bude znači po šerijetu, a ostalo sve su zamijenili šerijetski propise i postavili neke druge zakone. I kaže šta je ovo osim pravi ritmet otpadništvo i kofu. Kaže dokaz da je kafir ko to uradi je u brojnim ajetima. Mnogo ajeta o tom govori. Znači nije ovo nešto skriveno u Koranu spomenuto negdje provučeno u nekom ajetu ili malo na njega pokazano ili je ne, ne, nego u brojnim ajetima, u mnogim ajetima otvoreno i jasno se o ovome govori. Kaže, kao što je وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ وَمُرْ كَافِرُ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, to su, oni su pravi kafiri. Zatim, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم tako mi tvoga gospodara Allah se kune neće vjerovati i nisu vjernici Allah negira da su vjernici sve dok tebe ne uzmu za, za, za ovaj sudca u svojim sporovima koga tebe Muhammed sallallahu alaihi sallam dok je bio živa nakon njegove smrti Allahu knjigu njegov sunnet a nakon njegove smrti Allahu knjigu njegov sunnet dok to ne uzmu za, za sudiju u svojim sporovima i ne samo to znači Allah subhanahu wa ta'ala se kune da nisu vjernici ne samo da formalno uzmu i da hoće da se sude i da prihvate formalnu presudu ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجِ ali poslije toga nimalo tegobe ne smiju da osjeti u svojim prsima zbog presude nimalo tegobe وَيُسَلِّمُ تَسْنِيمَ i dok se potpuno ne predaju. I dok se potpuno ne predaju. I ovo je šerijatska terminologija. Ovo je šerijatska terminologija. Da se potpuno predaju i da nosite nimalo tegobe zbog presudi. Dotad neće vjerovati. Dotad neće vjerovati. Zatim, efe, tu'minuna bi ba'd il kitabi wa tekfuruna bi ba'd. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige u drugi ne vjerovati? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب فاشتا će drugo zadesiti onoga ko to od vas bude uradio osim poniženja na dunjaluku, a na sudnjem danu će biti vraćeni na još težu patnju i na još veću kaznu. Vjeruju u jedan dio knjige. Allah subhanahu wa ta'ala propisao namaz, vjeruju u taj dio knjige. Propisao zekat, vjeruju u taj dio knjige. Propisao hađ, vjeruju u taj dio knjige. Propisao da se kolje kurban, vjeruju u taj dio knjige. Zabranio da se čini širk, da se bilo kome dova drugom u kući, u taj dio knjige ne vjeruju. Povodu na Ivatovicu. Zabranio da se od bilo koga traži, odnosno da ima drugo božanstvo od kojeg se očetke korist ili šteta, negira se to šehadatom, la ilaha, nema drugog božanstva, illa Allah, osim Allah, a oni odu i nakupe kamenja od kojeg očekuju korist i štetu. Očekuju korist, a očekuju da im to kamenje odagna štetu. Šta je to drugo, osim definicija božan, božanstva? Koga god uzmeš, molim Allah subhanahu tela da nas sačuva da budemo daleko od širka. Kogod nekoga uzme tako, da od njega očekuje ili zbog njega očekuje korist ili da njegovim sebebom očekuje odagnavanje šteti uzeo ga za, za božanstvo, to je definicija božanstva. Znači, vjeruju jedan dio knjige, vjeruju neke propise, ali kom sam. Međutim, u druge ne vjeruju. Vjeruju jedne propise. I kažu, jeste, u džamijama treba da se uspostavi red, mora se znat koji imam, tako sve u redu. Ali kad spomenemo banke i kamate, onda zacvile i kaže, pa šta bi mi danas da nema banak? I da nema kamate. Vjeruj jedan dio knjige, u drugi ne vjeruj. Sa svojih nimbera pozivaju u određene propise i prijete onima koji im ne daju zekar. I spominju Ebu Bekra kako je podigao rat protiv onih koji nisu dali zekar a u isto vrijeme poslije tih hutbi odlaze na parlamente i dogovaraju se koliki će porez uzeti na alkohol, na cigarete i tako da. I nije im na kraju pameti da sude po Allahom zakonu. A kad bi im spomenuo šerijat, ismijali ti se i izrugali te. I mnogi od njih otvoreno pišu, u knjigama pišu, kaže koja to budala može zamisliti državu koja će opstojati i živiti na zakatu, na milostinu zamislite tog riddeta. A zamislite onoga ko ne može da vidi taj riddet. Pa i pored takvih izjava staje uz njega i vrani ga i kaže on klanja. Kome je klanja? Kad istom tom, ako klanja Allahu i njemu se do zemlje ponižava, kako mu onda na drugoj strani ovako silno i oholo prkosi? E to su ti zakoni. Drugi ajde. Hoću da kažem i često napominjem i trudim se da mi ovaj ajet ne promakne, a da ne objasnim ovim ajetom stanje muslimana danas. Fema džeza ume jefalu delike minkum illa hrist. Šta je kazna za onoga ko to od vas uradi osim poniženja? I može se poniženje muslimana danas u svijetu objasniti i kako i ičim drugačijim? Osim zbog toga što su muslimani džumleten, znači svi ostavili Allahu šerijet i okrenuli mu leđa i otvorili vrata raznim drugim zakonima američkim, francuskim, demokracijama i šta ti ja znam. Svatate mi? Allahove riječi su istina i moraju se obistiti. Nijedna Allahova riječ nije tek tako kao moja tvoja riječ. Mi zaprijetimo, kažemo, sutra se predomislimo. Allah subhanahu wa ta'ala kad nešto kaže, onda se to mora ubisniti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prijeti i kaže da onaj ko vjeruje jedan dio knjige, a u drugi ne vjeruje, da će ga zadesiti poniženje. I to se mora ostvariti. I omet kad je ostavio knjigu, dio knjige, a u drugi ostao da vjeruje, šta očekujete? Mora se ostvariti Allahove riječ i mora doći to poniženje. Rekli smo prije, kaže šeheh Salkauzan, rekli smo prije da je vađen suditi po Allahovom zakonu vjerovanjem, akideten, vjerovanjem, vodinem i zakonom, judanu Allahu, judanu Allahu bihi, kojim se dinom, znači vjerom kojom izražava svoje vjerovanje i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. La min ajli talabi al-adalati faqat. Jo je zaista velika stvar i mora se imati Mi to akidom znači smatramo da je važno da se studi po Allahovom zakonu. Akidom i vjerom kojom mi očitujemo svoju vjernost, odanost, lojalnost svoju iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Izražavamo svoje vjerovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne zbog pukog traženja prav, pravde. Nije zbog toga. Nije zato što u šerijatu vidimo pravdu samo. Nije samo zbog toga što hoćemo da zadovoljimo puko formalno, da zadovoljimo pravdu. Ne, nego zato što je to naša vjera. Zato što je to naša vjera. Kaže šejh e, Muhammed Ibrahim, šejh Muhammed Ibrahim je bio muftija, znači, prije šejha Bimba, zrahmatullahi ali, da je samo dvojica Allah s.a.v. Kad govori o e, stepenima kufra, ovo je isto tako važno pitanje, znači kad govori o stepenima kufra, veliki i mali kufr, kad je veliki kufr, a kad je mali kufr, kad je pitanje suđenje mimo Allahovog zakona. Kaže, od velikog kufra, jasnog kufra, je stavljanje prokletih zakona na mjesto onoga što je objavio, premio Ruhul Amin, Džibril znači, na srce Muhammeda sallallahu alaihi sellem, da bude od onih koji opominju jasnim arapskim jezikom. Da bi se sudilo po tom prokletom zakonu, među ljudima i da se na njega vraćaju ljudi kad se oko, oko nečega spore koji su suprotni i koji se postavljaju iz inata riječima Allaha uzvišenog. Znači ovi zakoni kako je on naziva prokleti zakoni su izraz negiranja, gaženja i inata prema riječima uzvišenog. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر kad se oko nečega raziđete, onda to vratite Allahu i njegovom poslaniku, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Velike hajron, to je sigurno bolje. To je sigurno bolje. Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da je to bolje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da dalike hajrum. To je bolje. Dok mnogi danas <clears throat> mnogi danas nađu izgovora i nekako dokažu da je nešto drugo bolje. I da treba nešto drugo raditi. Velike hajrum. To je bolje. Wa ahsanu ta'vila i bolje posljedice ima. I to je bolje, ima bolji ta'vil. To ima bolji ta'vil. Šta znači ta'vil? u ovom značenju riječi tekvil ovdje ne znači e, tumačenje, nego bolje, bolje ima odraz i bolju refleksiju, odnosno bolje to ispadne u praksi na kraju. Znači ima bolje posljedice, bolje bude u praksi. Pogledaj, sad on objašnjava sa aspekta arabskog jezika. Ovaj ajed. Pogledaj, kaže, kako je ovdje došlo, znači, spomenuto, kad se u nečemu razidje. Fejte na zatu fi šeitin. Kad se u nečemu razidje. Kaže ovdje u nečem, podrazumijeva najširu općenitost. Znači, u nečem, šta to znači? Kad se u nečemu razidjete, znači u bilo čemu pa ništa nije izu, izuzet. U bilo čemu da se razilje. Tako da se ne može zamisliti bilo kakvo razilaženje među ljudima, a da ga ne treba vratiti šerijet. Nemoguće oko bilo čega da se spore da to ne treba vratiti šerijet. Jer je ovdje došlo općenito u nečemu, znači u bilo, u bilo, u bilo čemu. Zatim, u drugom ajetu, Isto tako, pogledaj kako je postavljeno ovdje kao uslov. Vratite to Allah i poslaniku kao uslov pod uslovom, odnosno ako, ovdje je uslov, ako ste vi, in kontum tu minune bila i vrlom, ako vjerujete u Allah i sudi, dan. Šta to znači? Ovaj uslov koji je ovdje postavljan, ako vjerujete u Allah i sudnji dan, šta znači? ako ne vratite i ne budete tražili suda kod Allah i poslanika, znači da ne vije, da ne vjerujete. Jer kaže, vratite to Allah i poslaniku, ako vjerujete. Šta znači ako ne vratite? Kad se oko nečega, znači da ne vije, da ne vjerujete. Zatim u drugom ajetu koji smo malo pricitirali, Allah se kune neće vjerovati i ne vjeruju dok tebe ne uzmu za svjedoka fima šeđera bejnom. U onome oko čega se razilju i budu sporedni. Pa je opet došlo šta? Općeniti izraz. U onome oko čega se budu sporedni. Šta to znači? Oko bilo čega kad se budu sporili. Znači ništa nije izuzivno. Prema tome, ne znači da se treba vraćati Kur'anu i Sunnetu samo ako se raziđemo po pitanjima namaza, zakirata, ili imetka. Je tako? Još prije i preče je od toga, ako se razjeđemo po pitanjima akide, vjerovanja, da se moramo vratiti na Kur'an i sunne. Da se moramo vratiti na Kur'an i sunne. Allah subhanahu wa ta'ala ne negira iman onome ko želi da se sudi mimo onoga sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wa sallam. I ne samo da ne negira iman, nego ih je učinio i znači okarakterisao kao munafike. Kao munafike kaže uzvišeni nakon ajeta ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به žele da se sude kod taguta, a naređenim da učine kufr u njega, pa je ovdje žele da se sude kod taguta, a poslije toga rečenica došla, a naređenom da u njega učini kufr, znači da je ovo suđenje kod taguta vjerovanje u taguta. Jer poslije toga kaže, a naređenom da učini kufr. Šta to znači? Ovo ono što, oni što čini, to je ima Ivan u taguta, a naređeno im da čini kufr u taguta. Vidi, ono hoće da se sude kod taguta, a naređeno im da u njega ne vjeruju. Znači da ovo što se sude kod njega, to znači da u njega vjeruju. Pa kaže nakon toga ajeta, šta je s onima koji neće da se sude, kaže, e, nakon toga, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا I kad im bi rečeno, dođite onome što je Allah objavio, znači knjizi, Kur'anu, وَإِلَى الرَّسُولِ i poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćeš mu narodi kako od tebe odvraćaju. Svi mu napisi od jednom skoče i od tebe odvraćaju. Što? Zato što se pozvao da se pozvao onome što je Allah subhanahu wa objavio i pozvao poslaniku sallaha alaihi sallam. I zato nije čudo da monakci odmah ustanu i da od tebe odvraćaju. Kako od tebe odvraćaju? Snalaze se na razne načine ovo što Allah Subhanahu wa kaže za misli vidi one koji tvrdi da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i prije tebe. Kaže ovdje izraz tvrde, Allah subhanahu wa ta'ala ovim izrazom kaže da oni lažu. Jer ovaj izraz tvrde je za amune, koristi se za onoga ko nešto tvrdi, a laže, lažo je. Tvrži, tvrdi nešto lažno. Tvrdi nešto lažno. Zatim definiše šta je to ta voda. To je od tujan, a to je prelaze, prelaženje granice. Pa kogod sudi mimo onoga što, sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wa sallam, ili se sudi prema nečemu mimo toga, on je presudio, on se sudi kod taguta. On se sudi kod taguta. I uzeo je taguta za, su, za sudio. Znači, bilo ko može biti znači ili da sudi po onome što je Resul sallallahu alaihi sallam e, sudio i sa čim je došao ili da sudi ono po onome sa čim Resul sallallahu alaihi sallam nije došao. Ne ima treći, tako? Ili sudi sa onim i po onome sa čim je Resul sallallahu alaihi sallam došao ili sudi mimo onoga sa čim je Resul sallallahu alaihi sallam došao i niko ne može izaći iz ovih okvira. Ili je jedno stanje ili drugo. Može biti mišagra neka, treća. Ne može biti. Ili sudi po onome sa, onom, sa čim je došao Resul Salah i Selem, ili ne sudi po tome. Pa ako sudi po onome sa čim je došao Resul Salah i Selem, je tako, musliman je, a ako sudi sa onim sa čim nije, ili po onome sa čim nije došao Resul Salah i Selem, šta je on? Tavuti. Tavuti. I zbog toga, zbog toga vidimo da se zakoni ili suđenje, ili zakoni, dijeli samo na dvije vrste. Nema treće vrste. Allahov zakon i šarijat, islam ili tagutski zakon. Džahilijetski zakon. Znači ima Islamski zakon i džahrijski zakon. Nema treći. I tako u Kur'an, u Kur'anu ima samo ta dva termina. Ima Allahu zakon i ono što je Allah objavio i ima džahrijski zakon. Ne spominje se treći. I zaista danas i nikad prije nije ni postoji treći. Ima Allahu zakon i onaj, i onaj drugi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala negirajući ovoj vrsti ljudi koji žele da se efe hukmer džahilije tijegun, za džahilijetski sud želi, znači, njihova želja za suđenje mimo Allahov zakona je u stvari želja za, za džahilijetu. A onda, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala za džahilijetski sud želi odgovara, efe hukmer džahilije tijegun, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُوا A ko bolje sudi i ko je bolji sudija i ko je bolji vladar, ko je bolji zakonodavac od Allaha subhanahu wa ta'ala ljudima koji su ubije, ubijeđeni. Pa ovi koji žele da se sude mimo Allahove knjige, kako ih naziva? I što odvraćaju od Allahove knjige i poslanike da su munafici. Je tako? A ove koji smatraju da je Allahov sud najbolji, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا A ko je bolji sudija, ko bolji zakonodavac, ko je bolji zakonodavac od Allaha subhanahu wa ta'ala? Kome? لِقَوْمٍ يُوقِنُ Za one, za one koji su ubije, ubijeđeni. Pa kogod kod sebe nađe nešto u srcu, neku nelagodu i neprihvatanje i odbijanje ili bilo kakvu neugodnost sprem Allahovog zakona neka zna da nije od ovih likaumini ukrinuli. Da zna, nek zna da nije od ovih za koje Allah sanao teala kaže a ko je bolji sudija oni, onom narodu koji je ubije ubijeđen. Nek zna da nije od ubijeđenih. I da mu je srce bolesno od nifaka i od sumnje. Volim Allah sanao teala da nas od toga izliči se. Volim Allah sanao teala da ne, ne pusti nikoga od nas da izađe s ovog skupa a da mu Allah spano tajala grije ne oprosti sramote, ne sakri i srce od bolesti da očisti. Pa razmisli kaže o ovom ajetu, kako upućuje na dvojnost zakona, znači na dvije samo grupe zakona. I da ne ima posti Allahovog zakona nikakav drugi zakon osim džahilijetski zakon. <laughs> nema ništa posti Allahovog šarijata osim džahilijet, džahilijet. I pogledaj kako ovaj ajet upućuje na to da onaj ko uzme neki drugi zakon, francuski, američki, bilo koji zakon, da je on od skupine džahila. Oni prvi džahilijete. Da je se svrsto u prvu skupinu džahila, htio to on ili ne htio, prihvatio to ili odbio on je džahil. Onaj prvi džahil, džahilijet. Vratio se onaj prvi džahilijet, prihvatio to ili odbio. Čak šta više, ovi koji danas uzimaju ove zakone, oni su gori od onih prvi džahilijet. Jer očitije tjeraju ulaž Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha i sallaha očitiji nego prvi džahel. Kako to? Oni prvi džaheli, je tako, nisu imali prije poslanika pa im je došao pa su ga odba, odbaci. A ovi su bili na čerijatu pa ga ostavili. I to je očitiji i go, u gorencu stanje. Ko je, znači, od ovih koji ne sude po Allahom zakonu, ko je učinio veliki kufr, a ko mali kufr. Kaže ono što je došlo od Ibn Abbas radijallahu an u komentaru ajeta kojega je وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا زَوَ اللَّهُ فَوْلَيْكَ مُ كَافِرُ Ko ne sudi po Allahom zakonu, oni su nevjernici. Pa je od Ibn Abbasa došlo u rivajetu od Tavusa i drugi, da onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu, da su kafiri, da se misli da je to a, znači da, je, da onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu, da je kafir. Ili je kafir, znači u ubjeđenju i izačao izvjere, ili je samo počinio dijelo kufra, a nije ga to izvelo izvjere. Tako je došla predaja, je li tako, od Ibn Abasa, šta kaže da je to kufr dune? Kufr, je li tako? Prema ovoj predaji, iako je ova predaja slaba, znači od Ibn Abasa, mnogi učenjaci za ovu predaju kažu da je slaba. A ima i sahih predaje, sahih predaje, drugi predaje od Ibn Abasa, gdje on kaže da je to kufr koji izvodi, znači veliki kufr, koji izvodi izvjere. Ali mi ćemo sad, znači, kao što i Ibn Qajim u onoj knjizi koju, koju imate provedenu namaz i propis onoga ga ostavi, spominje tamo predaju Ibn Abbas, da je to kufr dune kufr, znači da ne izvodi izvjere i tako dalje. Međutim, kaže tamo, ne izvodi izvjere onoga ko inače se drži propisa islama. Šta znači ovo propisa islama? Šarijata, je li tako? koji inače, tako ide rečenica, dobro obratite pažnju prevodu, da ovaj propis, da, da je on ne izvod izvjeri onoga ko se inače drži Allahovi propisa, je tako? To je Allahovog zakona, inače se drži. Šta to znači? Jednom nekad presudi, je tako? Pa on navodi tu predaj. I nemojte misliti da Ibn Qajim kaže da je općenito suđenje mimo Allahovog zakona, da je to uvijek kufr do nekoga. Nikako, jer on u drugoj knjizi Medaređu Celikin kaže, onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu, sahih je da on ima dva stanja. Može biti da izašu izvjere, a i ne mora biti da izašu izvjere. Zavisno od, tog, od njegovog stanja. I onda objašnjava kakva se to stanje. Jeste razumeli? Zašto je nemoguće da Ibnu Kajim kaže da je suđenje ima Allahovog zakona općenito ili u svakom slučaju mali kuf? Zašto je nemoguće? Hajde, ko će im reći, zašto je nemoguće? Zato što on kaže da onaj kostavi ostavi namaz neka u toj svojoj knjizi, jel tako? Njegova studija se na kraju svodi da onaj kostavi namaz kafir, jel tako? Pa kako će biti kafir onaj kostavi jedan propis? A ne biti kafir onaj kostavi ostavi čitav šerijom. Sada, nego je navodio predaje da je kufr dune kufr za onoga ko se inače drži drži propisa i nađite to tamo i dobro obratite pažnje na to. Dobro. Kaže prvo stanje. Prvo stanje onoga ko ne sudi po Allahom zakonu je stanje onoga koji izaču iz vjeri. To jest da negira suđenje po onome što Allah Svanova objavio, sad će mi došao njegov Eh, Resul sallaha alaihi wa sallam. I to je poznato. Onaj ko negira bilo što od šarijata, izašao iz I ovdje nema nikakvog spora između učenja, učenjaka, znači niko oko, oko ovoga ne raspravlja. I oko toga su se svi dogovorili, jer se tu uklapa općenita pravila koja su svi privatni. Kogod negira bilo šta, izašao je izvjeri. Kogo zanegira bilo koji osnovu vjere ili bilo koji ogranak vjere, bilo koji propis izvršao je izvjere, bilo koju riječ ili bilo šta sa čim je došao Resul sallaha ili sallam, to je jasno. Drugo stanje, da ne negira, jel tako, Allahov sud, i da ne negira da je Allah subhanahu wa ta'ala sudac, i da je sud Allahov i sud njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem istina. Ali misli da je sud ili presuda nečija druga mimo Allaha i njegovog poslanika bolja. I da je zakon mimo Allahovog zakona potpuni, bolji, da su bolje stvari regulisane u nekom drugom zakonu mimo Allahovog zakona. Misleći na da je potpunio u smislu da se pojavljuju neka nova pitanja, pa da su to ovi sekularistički zakoni bolje izregulisali i tako dalje, ili da općenito misli da je neki drugi zakon bolji, pa i ovaj je kafir, znači i ovo izvodi izvjere ovaj, kod svih. Kod svih, ovdje nema, razilaženje. Treći, da ne vjeruje da je neki drugi zakon bolji od Allahovog zakona, ali misli da je to is, isto. Kakav je njegov propis? On je isti kao ove prije vrste. Isto. Poistovjetio je, znači, nečiji tuđi zakon sa Allahovim zakonom, isto izašao izvjere. On je kafir koji je izašao izvjere. Jer je to podrazumijeva da je postavjetio Allahovo stvorenje sa stvori, stvoriteljem. Da je postavjetio parlamente i one koji donose zakone sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže lejsi kemitlihi še. Ništa njemu nije slično. Četvrto. Da ne misli da je neki zakon mimo Allahovog zakona kao Allahov zakon. Znači, ne misli da je kao. Ali smatra, znači ne misli da je isti kao Allahov zakon, ali smatra da mu je dozvoljeno da sudi mimo Allahovog zakona. Znači, kaže Allahov zakon je bolji ali on misli da je njem dozvoljen da sudim ima Allahovog zakona. Šta je sa njim? Izašao izvjer. Izašao izvjer je samo zato što misli da je dozvoljen da sudim ima Allahovog zakona. Dobro. Peto, ovo je, kaže, najveći tijel. I ovo je najveći kuk. A to je i najveći inat šarijeta a to je da iznese neki drugi zakon u cijelosti. Ovo sve prije do ovde, o čem govorim? Ovo sve prije. Ove četiri vrste do sad što sam spomenuo. To je samo u jednoj presudi. U jednoj presudi kaže da, da je bolje, je tako, da je ono po čemu on presudio bolje od onog što je Allah propisao. Drugo stanje, da je ono po čemu on presudio u jednoj presudi, je tako? Odnosno, negira Allahov sud prvi. Pa drugi, da je ono što je on presudio bolje od onoga što je Allah propisao. Treći, da nije bolje nego da je isto. Četvrti, da nije ni bolje ni isto, nego da mu je dozvoljeno da on ne presudi po onom što je Allah propisao. Ovo sve presudi jedno. Ili nekad. Ili u jednom pitanju. Sve što Ovo je sve u jednom. Sad, kaže, a ovo zadnje, peto, je najočitiji, najveći kufr, šta da se postavi drugi zakon. Skroz drugi zakon. Da se šarijat skroz izbaci, da se stavi drugi zakon, da bude osnova, da se ljudi na njeg vraćaju, da bude izvor, da bude, znači, e, raščlanjen, razvrstan, e, formulisan zakon, ustav, znači, formulisan, da postoje dokumenti, da se ljudi na te zakone i na te ustave obavezuju, da se moraju na njih vraćati po svim pitanjima svog života. I to je najučitiji kufr. Zato, kao što je Allahov zakon, sad se vraća na Allahovu knjigu, jer su neposlanite sallaha, tako su oni svoje zakone učinili da se svi vraćaju na što na nekoliko zakona, to je francuski, američki, britanski i drugi zakon. Ovo je zadeslo mnoge islamske države. Mnoge države muslimana, je tako? I ove sudnice su otvorene, ljudi u njih, znači u grupama, idu, sude se, ljudi se na te sudove obavezuju bez Kur'ana i sunneta. Pa kaže na kraju Fe فَأَيُّ kufrin فَوْقَ هَذَا الْكُفْرِ Pa ima li postoji na dunjaluku veći kufr od ovog kufra? I ima li veće poricanje, gaženje šehadeta da je Muhammed Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ovog čina. Ima neki drugi čin kojim se očitije gazi i poriče poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Od čina da se čita njegov zakon i šerijat odbaci, pa na njegovo mjesto stavi nešto drugo. I šesto, šesto isto tako što izvodi izvjeri, je ono po čem sude to kod nas znači nije toliko zastupljeno, ali jest na drugim stranama, počne sude neke vođe a, e, plemena po običajima i tako da. Iako i kod nas nekad može da onaj ko, ko ima neki uvriježen običaj da ga stavi iskrat čirijata pa da ga to izvede izvije, izvjeri, je li tako? Da se običajni zakon stavi umjesto čirijata. I ja sam ovdje jedan primjer iznosio uz Ramazan čovjek hoće da se oženi. I ima tamo običaj, šta kažu običaj? Da se ne treba ženiti između Bajrama. Je li tako? I šta će on misli, misli da se ne oženi između Bajrama, oženi se uz Ramazan i napravi svadbu upo bijela dana, muziku, ljudi jedu, piju i tako. Uvijek između Bajrama. Jel tako? Šta je ovdje sad stavio? Taj običaj ispred Allahovog zakona. Običaj je moralo ispoštovati jer je to svjetljenja, ne smije nikako ženti između Bajrama. A ramazanski dan i svjetost posta se može pogaziti ko u šaru. Šta je ovo? Ridde, kufr i otpadništvo. Ridde tako i prije toga bio muslim. Dobro. Ovo je šest. E, ostalo je još da objasnimo šta je to kufr, dune kufr. Kad onaj ko presudi mimo Allahovog zakona ne izlazi iz vjeri. Zašto obavezno kažemo onaj ko presudi? Zato što nikad onaj ko sudi mimo Allahovog zakona nije da nije izišao iz vjeri. Kogod sudi mimo Allahovog zakona, on je u svakom slučaju izišao iz vjeri. Ali onaj ko presudi, jer onaj ko sudi znači stalno sudi, tako? Ali onaj ko presudi desilo se. Nekad presudi. Sve tad. E, onaj ko presudi kad nije izašao iz jedna. Druga vrsta kaže, onaj ko ne e, presudi mimo Allahovog zakona, a ne izađe iz vjeri, kao što spominje im, e, u tefsiru Ibn Abbas radijallahu an, po riječima vaman nam jako bi man zel Allah pa ulajke mu kafirun, ko ne presudi po Allahovom zakonu, ko ne sudi po Allahovom zakonu, oni su kafiri, kaže, to je kufr dune kufr to je mali kufr. I kaže u drugoj predaji, nije to kufr na koji vi mislite. Mislite, znači nije kufr koji izvodi izvijed. To je, kaže, situacija onoga koga ponese strast. Pa presudi u jednom slučaju, mimo Allahovog zakona, vjerujući da je Allahov zakon istin, a da je ono što je on presudio, batin, i vjerujući da je on grešnik, vjerujući da je on grešnik i da nije postupio prema uputi Allaha subhanahu wa ta'ala. E ovo je sad, ako ga ne izvodi iz vjere, iako ovakav nije izašao iz vjere, dođe mu, kaže, zbog strasti. Kako može biti zbog strasti? Može biti, dođe neko, o, ja sam kabija. Dođe neko sa kim ja nisam u dobrim odnosom. I sad je nešto učinio, a ja gledam da ga natovarim što? Što više ili dođe neko sa kim sam u dobrim odnosima i sad mu presudim da ga oslobodim nekako, da zaobiđe njega kazni. Ili dođe neko pa me potpla, potpla i to je. I u tim situacijama presudi i samo jednom presudi. Samo u jednom slučaju. slučaj, Presudi, a zna da to nije po Allahom zavrhu. E takav, kaže, iako nije izašao izvjeriti pa njegov grijeh je veći od svih velikih grijeha. Iako nije izašao iz vjeri. Veći od svih velikih grijeha. Veći od pijenja alkohola, od krađe, od krive zakljete, od dinaluka. od svega je veći. Takav kadija je veći griješnik od svih ovih velikih grijeha. Kao i drugi grijesi koje Allah s.a. ili poslanik s.a. nazvao kufrom, veći su od ovih ostalih velikih grijeha, veći su od grijeha koji Allah stanova tajna nije nazvao kufr. Molim Allah stanova tajna da okupi muslimane oko, da se sude po Allahovoj knjizi, da se pokore Allahovom zakonu, da budu zadovoljni sa Allahom gospodarom i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam poslanikom, što znači da budu zadovoljni sa Allahovim zakonom i sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala je moćan da primi naše dove. Kaže kakav je propis državi koja sudi po sekularističkom ustavu i zakonu. Pitanje da li je obavezna hidra? Da li je obavezna hidra? iz zemlje u kojoj žive muslimani, a u kojoj se sudi po sekularističkom zakonu. Odgovor. Zemlja u kojoj se sudi po sekularističkim zakonima nije islamska zemlja. Obavezna je hijra iz nje. Isto tako, kada se sudi, znači po Allahom zakonu, ali se pojavi idolatrija, bez onih koji negiraju i osporavaju, niti onih koji mijenjaju stanje. Znači mjesto u kojem se namnoži idolatrija, šir, fisk, grijesi, bez onih koji to osporavaju i sprečavaju, kaže obavezno je hijđru činiti iz takve zemlje. Obavezno hijđru činiti. Šta mislite iz zemlje u kojoj u kojoj se na svaki odade dotuzli, možda, ne znam i ja, pretjeraću, na džambo reklamama reklamira kamata, zinalog, alkohol i na kojima se re, reklamira šir ajvatorica, na kojima, šta mislite, kakav je propis takve zemlje? Kaže, obavezna je hijđa. Pa je kuhr, zemlja se smatra kafirskom, kako? kad se proširi i pojavi kufr, to je zemlja kufr. A ako se dogodi da ponekad se sudi mimo Allahovog zakona, neko presudi, ili se nalazi neka dijela kufra u malim količinama, ali ne čini se to javno i ne može niko sa tim izaći javno, je tako? To je onda islamska država. Kad je islam? Ima i u islamskoj državi kufra, ima. Ima, ima, ali ne može niko to da javno čini i da ima ustanove koje to na tome obstoje, javno. Tako, e, to je onda islamska država. Možda ćeš reći na kraju kaže da oni koji sude po, po ovim zakonima e, sekularički, da oni kažu mi vjerujemo da je to onaj neispravno. Mi vjerujem da je to neispravno, da je Allahov zakon ispravan, kaže to nema nikakvog utjecaja na njihov propis. Nego je to formalno uklanjanje čerijeta i dokidanje Allahovog zakona. Formalno. Makar oni je rekla Allahov zakon je bolji, ali što ste ga onda dokinu? To nema nikakvog utjecaja na njegov propis jer to je isto kao kad bi neko rekao ja obožavam kipove i klanjam se idolima, a smatram da su oni lažni. Šta bi mu to pomoći? Biliko rekao, e, ti nisi mušnik. <laughs> Evo, bio bi mušnik kod svi. Bez obzira šta mu rekao. Bitno je šta radi. Šta radi, klanja se idolima, makar rekao ovi idoli ništa, nikakve koriste od njej nema. Jel tako? Ali se njima klanja, bio bi mučnik kod I Zato na kraju dodaje, ako je u mogućnosti čovjek iz ovakvih zemalja da učini hijđu, obavezan je da, da učini hijđu. A danas se postavlja pitanje, dobro, a gdje ćemo onda? Zato, znači, ova petva govori, ova petva iz nekog drugog vremena kad se mogla i imala gdje hijdra učinio. Ste me razumili? Ovo je petva iz vremena kad se mogla i imala gdje je hijdra učinio. Upisana, upitana je stalna komisija za petve, pitanje, broj taj, taj, da vam čitam pitanje. Mi živimo pod vladom koja nije islamska. I ona ne sudi, ona sudi po, znači, sekularičkom zakonu. Da li mi smijemo pred ovakvom vlašću dizati svoje parnice? Da li smijemo pred ovakvom vlašću dizati svoje parnice? Kaže, alhamdulillah, vahda, vasrat, vasanam, ala rasulihi, wa alihi, wa sahbihi, wa ba'd. Kratak odgovor. La je džuzu lil muslimi en je tehakem ila hukumetin gajdu muslimu. Nije dozvoljeno muslimanu da traži suda pred vlašću koja nije islamska. I citira se ajed. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, on je kafir. وَهَذَا وَادِحًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ I ovo je jasno, hvala Allah. Ne ima više. Završena fetva, stavna komisija, šeje Abdulaziz bin Abdullah bin Baz i kom, članovi, znači Abdurazak Afifi, Abdullah ibn Gudajan, Abdullah ibn Kuud. Kaže šeik Abdulaziz bin Baez, rahmetullahi alaih, negirajući arapski nacionalizam. E sad ovdje u pitanju negirajući arapski nacionalizam, ima li kakve razlike između arapskog i bosanskog nacionalizma? Ne. E, on negira arapski nacionalizam. Kaže, četvrti Znači, e, četvrti već kao četvrto obiđenje po kojem taj arapski nacionalizam ne može nikako i ne smije biti. Odnosno, četvrti način dokazivanja da je taj arapski nacionalizam batir. Da je batir. Kaže, onaj ko poziva tom arapskom nacionalizmu i poziva i misli da će ljude oko toga okupiti, mora odbaciti Allahov zakon. Zašto? Zato što nacionalisti Arapi, znači, neki od njih su muslimani, a neki su nemuslimani koji nisu zadovoljni sa šarijetom. Ima Arapa koji su kršćani, tako? I oni nipošto neće prihvatiti šarijet, što? Pa da oni dolaze ponizno da daju džiziju. Zašto je to prihvatiti? a ti želiš da okupiš naciju sa svim, kaže, oni će odbaciti to. Pa onaj ko želi da okupi Arape, mora će radi tog jedinstva Arapa, šta mora prvo žrtovati? Vjeru. Vjeru. Prvo mora Islam. I zakon prije svega, šerijat mora žrtovati. Ne mora vjeru u smislu vjere koja se svodi na džamiju. To će tolerisati oni ostali nemuslimani ali zakon, šarijat mora odmah odbaciti. Kaže, zato vođe, nacionalisti kaže, moraju odbaciti zakone, moraju prihvatiti moraju prihvatiti sekularističke zakone i postaviti ih umjesto zakona Korana i Sunneta. Da bi to nacionalističko društvo funkcioni, funkcionisalo. Šta vi mislite za ove koji govore o bošnjačkom jedinstvu? ima li drugog načina da se bošnjaci okupe i da budu kao nešto jedinstveni osim da se šarijat zabora zaboravi da se ne spominje nikako prema tome ko hoće tako jedinstvo on zapravo poziva u ostavljanje šarijat šarijat jeste razumili se e ovo što nas optužuju za razjedinjavanje, izazivanje nejedinstva i tako dalje, to je sve istina, tako? Mi stvarno pravimo razvoj između čega? Vjernika i nevjernika. I ne želimo nikakvo jedinstvo sa nevjernicima i mošnicima. I oni bošnjaci koji neće Allahove vjere i šerijata, mi sa njima stvarno nikako ne želimo biti jedin, jedinstveni, ne možemo biti jedinstveni sa njima ni oko čega. Jer su to dva različita svijeta. Ono što je kod nas ponos i dika i zašto ti živiš i umiriš, je tako? Šerijat i vjera, je tako? Ono sa čim ti sretan, uzrećio i sebi i svoj porodicu od pridržavanja vjeri, propisa, sunneta, držanja, sunneta, izgleda i tako dalje, da sa ženom koja je pokrivena prođe što tebi ponos. Šta je ovim bočnjacima? Oni kažu kako vas nije sramote da hodate takvi konakaze. A žene su vam bakaće. Zar ne kažu tako? I kažu kako vas nije stidno? Kako se ne stidite sa nekim ženama i vi takvi da volate? Svata, to su dva različita svijeta. Kakvo jedinstvo između ova dva svijeta može postojati? Ti uživaš i sretan si u tom. I zato živiš i umiriš. A njemu je to odvratno i kako te nije stid. A ti njemu kažeš kako te nije stid žena ti gola i će. A on te kaže kako te nije stid žena ti pokrvena. I to zna svijet, a na to mirno, kako? Koje je jedinstvo tu može postaviti? Ti njega sramiš, on tebe srami, vidiš da se to nikakve veze ova dvojica ne Oko čega će se oni ujedini? Prema tome, to je taj arapski nacionalizam. Mnogi od njih otvoreno kažu da neće šerijeta i da je nemoguće ostvariti arapski nacionalizam, arapsko nacionalno jedinstvo osim ostavljanjem šerijeta, a to je jasni kufr i goli ride. Fela u rabbi ke la yu'minuna hatta yuhakimuke fima šeđa rabinom, thumma la yeđidu fijem pusim harađan ima kadajt, u isalimu tesnimu. Tako bi tvojega gospodara neće vjerovat dok tebe ono ne uzmu za sudiju za ono oko čega se spore, a zatim ne nađu ni malo te gobe zbog onoga što se presudio i dok se potpuno ne predaju. I zaista ovaj ajet, nemamo vremena, ali moram spomenuti sljedeći ajet. Mnogi kad govori o ovom ajetu da se mora suditi, da se mora potpuno predati, jest, ali sad vrijeme, mjesto, ne rastu ovdje kod nas palme, nema kod nas kamila, izgovori, tegoba, situacija, ne svataš ti ova kretanja, politika i tako dalje. Svima njima je odgovor sljedeći ajet. Poslije ovog ajeta u suri Nisa, čitajte ovaj ajet i sljedeći ajet. Kaže, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمَ نِكْتُبَ أَنْفُسَكُمْ وَيْكْرُجُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Kad vi njima propisali, pobijte se i izađite iz svojih domova, napustite svoje zavičaje, مَا فَعْلُوهُ إِلَا قَلِينُ مِنُمْ Malo bi njih to uradili. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَادُونَ بِهِ A kad bi uradili ono što im se savjetuje, šta to? Da se pobiju i da izađu iz svojih zavičaja. Kad bi uradili ono što im se savjetuje, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ To bi bilo bolje za njih. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا I bili bi poslije toga čvrt, čvršći. Prema tome ne postavljaju puno pitanja. Pokori se, bit će ti bolje i bit ćeš čvrt, čvršći. Izvrši. Izvrši, pa ćeš ti biti bolje, lekana tajda lahom, i bit ćeš čvrsti, čvršći, وَأَشَدَّ تثبيتا sljedeći ajet ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون pa kaže na kraju i sa ovim ćemo večera završiti za Allahovu pomoć svaka država koja ne sudi po Allahovom zakonu i nije pokorna Allahovom sudu, ona je džabilijetska, kafirska, nepravedna, pasička država po tekstu ovih ajeta. Znate što znači po tekstu ovih ajeta? Znači da ovi ajeti direktno govore i upućuju na to da je to kafirska država. Nije nikakvim općenitim izrazom, niti e, analogijom nekom ili kijasom ili ne ne nego nas tekstom ovi hajeta i ova država kafirska obaveza je muslimanima da je mrzi i da ju budu neprijateljski prema njoj raspoloženi harani je da je voli i da ju budu odani lojalni sve dok ne povjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog i njegov šarijat kaže uzvišeni kad kena tako musletun hasenatun fi Ibrahima وَلَّذِينَ مَعْهُ imate uzor u Ibrahimu. Zašto uzor? Uzor za kojim obaveza povest, je tako? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِنْ kad kažu svome narodu, kad je rekao svome narodu, إِنَّا وُرَاءُ مِنْكُمْ mi se vas odričeni. وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ I svega onoga što vi božavate ima Allaha, كَفَرْنَا بِكُمْ كُفْرُ smo učinili, وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنُكُمُ الْعَدَاوَ između nas i vas je neprijateljstvo, وَالْبَغْضَاءُ i mržnje, ebeden, zauvijek hatta tu'minu billahi vahda. Sve dok ne povjerite u jednog Allah. Sve dok ne povjerite u jednog Allah. I ovo je ono što je obaveza da svako od nas zna i da zna šta je koji čin, iako ponekad u našim očinima mnoge stvari izgledaju bezazno. A vi znate za ovu našu omladinu koja se privatila vjeri, da često sjedi pored ekrana i navija za, za tim državni svjetsko prvenstvo se obavezno mora proprati i tako dalje. A to su sve oblici čega? Lojalnosti, izražavanja, ljubavi. Prema čemu? Prema simbolima te države a, prema ekipi te države, prema džahilijetu te države, eto, prema tome, prema kufru te države, naklonosti, ljubavi, srdačnost, otvorenost prema, prema svemu tome, molim Allah, smano tela da nas od svega toga sačuva. Molim Allah, smano tela da nas učusti na tevhidu i da nas sačuva od čirka. negira Allahov kao drugu nisu Druga, znači ne negira, ali, šta smo rekli, smatra da je njegov sud kojim je presudio bolji od Allahov. Tamo. Rekao ovo, čuli molim Allah subhanahu ta'ala da me oprosti ono što sam pobješio. Istina je da Allah subhanahu ta'ala molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini, da otvori naša srca za istinu. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nam zna, da snage da tu istinu slijedimo i da je nosimo. Ma šta nas na tom putu zadesilo? Ma šta nas na tom putu zadesilo? I molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nam srce ispuni hrabrošću, da se ne bojimo onoga što će nas na ovom putu zadesiti. Volim Allah subhanahu ta'ala da primi od nas i da nas učini od onih koji će njegovu vjeru uzlizati i koji će se za njegovu vjeru žrtovati i da od nas primi našu žrtvu kad se žrtvije. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam podari razpritost u osobnim trenutcima. Volim Allah subhanahu ta'ala da pomogne našu braću mužarde koji se borga na Allahom putu. Volim ga subhanahu ta'ala da nam pokaže istinu i da snage da je slijedimo, da nam pokaže batel i da snage da ga se kloni. Molim Allah stana tela da nas jedine na istini, da zbliži naša srca, da nas uđenu tu vede stacije od nemske vatre. Molim Allah stana tela da poženi na uđenje i koda ne, po, uda udate. Molim Allah stana tela da izliči naše bolesti. Molim Allah stana tela da pomogne dužnicima da vrati svoje dugove. Molim Allah stana tela da nas obasti svojom milošću i da nam spusti svoju milost s neba da spusti svoju kišu onega subhanahu wa ta'ala da nas obasti kišom milosti molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obasti kišom milosti a pa da nas ne obasti kišom koja je odraz njegove sržbe i kazne Molim Allah subhanahu wa ta'ala popravi naše stanje, stanje našeg naroda i da naš narod vrati njegovoj vjeri na najljepši način, zaista naš narod ne zna. I na kraju posljednje dove Alhamdulillah Rabbil Alam. Ja tražio izona